Eh, badira unta laurogoi bat uh, ikasle orotara, zepetik eh, zenbi uh, maila arte, eta libidunak izan behar dira irurogoi bat, gutxi gora bera erena. Hemen be, Euskara entzuten dute gehienik eskolan, uh, aski uh, dute, familietan, Euskara entzuna eta txamatxibatzu, baina gurasoak ez dira Euskara zari oso gutxi. Ba, Suedako eh, lan handia hor? Be, bai, eskolan egiten da lan hori, bai, bai. Aurrak hausokoak eh, dira, ordan eh, hortarako nahi dinun pixka bat ba, bultzatu, Euskara pixkat bultzatu, eta montatu dugu proiektu bat, Euskal Kirolak landu ditugu eskolan Fabien uh, Mendiburekin, Gaia Elkartekoa, eta kantuare bai, maialen errota berrikin, Eta eh, gero, be, antolatu dugu hor uh, eskolan lehen eh, euskal espiritua. Eta hori antolatu dugu uh, jibde zuren diru laguntzari esker. Eta ere bai uh, errikoetxaren uh, antolekreta mm, laguntzari esker. Urkirik izan da ikusgarria. Hauzo guziari idekia. Nune ginen da, pestau? Ah, eskolan, eskolan, bertan, badugu lekua eta e, dugu aterbe bat, orduan, uh, ba, lasai eh, torzalko da jendea. Atxaldeko seietan hasiko da, aurrekin, aurreak hasiko dira euskal kirolak egiten, gero kantatuko dute eta ginen dituzte ere bai euskal dantzak. Zazpi horrenetan uh, elduek eginen dute uh, kusgarri bat, uh, euskal kirola ikusgarri bat. Eta azkenik, zazpiak eterditan, zanen da konzertu bat, bestela taldearekin minaka eta ezegoarekin. Abezbatzak edo dira ez, bai, Bai, hori da, koroak, bai, ma bai.